أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق مت متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا İşte bunlar için altlarında nehirler akan ebedi ikamet cennetleri vardır. Altın bileziklerle bezenirler, ince ve kalın dibadan elbiseler giyinirler. Orada koltuklara yaslanırlar. İşte en güzel mükafat budur ve en güzel ortam da budur.''